บุ๊กทูยี่สิบดวาเดเซตการสนทนาหนึ่งชัสกานเยเยดันทำตัวตามสบายค่ะรัสโกโมติเตเซทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ Osjećajte se kao kod kuće. คุณอยากดื่มอะไรคะ Šta želite piti? คุณชอบดนตรีไหมคะ Volite li muziku? ดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ Ja volim klasičnu muziku. นี่คือซีดีของดิฉันค่ะ o v ย j e su m เซเ c d o v ีคุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ Svirate l น neki instrument? นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ o อ d j e je moja gitara. คุณชอบร้องเพลงไหมคะ Pjevate li rado? คุณมีลูกไหมคะ Imate li djece? คุณมีสุนัขไหมคะ Imate li psa? คุณมีแมวไหมคะ Imate li mačku? นี่คือหนังสือของดิฉัน Ovdje su moje knjige. ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อุปราโวชิตามอวุคิกคุณชอบอ่านอะไรคะชตารโดชิตาเตคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะอิเดเตลิราโดนาคอนเสิร์ต คุณชอบไปดูละครไหมคะ Idete li rado u pozorište? คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ Idete li rado na operu? กรุณาไปที่ www.book2.de